Jina fl-opinjoni tiegħi din il-mozzjoni hija mozzjoni tal-mistħija, hija mozzjoni li qed turi arroganza fil-mod ta' kif għandhom isiru l-proċeduri ġol parlament qed issir b'mod b'mod illi trid taqta fil-qosor id-diskussjoni, trid iġġib id-diskussjoni kemm jista' jkun malajr eh, fix-xej u naħseb illi din hija waħda mill-iktar aġir arroganti u żbaljata li għandna li għandna qudiem quddiemna. Eh, infakkar ukoll eh, milli il-mozzjoni li kien saret ta' fiduċja mill-gvern kienet mozzjoni fejn aħna konna ġejna għandkom biex niftehmu ħin. U kien hemm qbil fuq it-tliet sigħat. Però intom qegħdin tażlu illi tagħmlu dil-mozzjoni fi żmien qasir motion of closure, giljottina tagħkom, U allura f'dawn iċ-ċirkostanzi jiena m'għandi ebda diffikultà Mr. Eh, Speaker billi ngħid illi jiena fuq l-aġenda ta' nhar l-erba' ħanqiet il-mozzjoni 287 li hija il-mozzjoni tagħkom ta' proċedura illi biha qegħdin talqu id-dibattitu kemm ikun fit-tul fuq ir-rigward tal-mozzjoni ta' sfiduċja. Hija ħadd pjaċir nisma' u rajt x'qal il-Prim Ministru l-bieraħ. Il-Ministru l-bieraħ qal li din il-problema li hawn bħalissa ovvjament illum huwa rikonoxxut li hija problema ta' instabilità fil-pajjiż, trid tinħeles il-ġimgħa. U bħala punta tluq aħna qed innajdu isma' qed innaqblu Illi din tittenħel isir ġimgħa. Issa. Jiena il-mozzjoni li preżentajt fissem l-oppożizzjoni dwar il-proċedura kif għandna morru għal-mozzjoni l-oħra li għata sfiduċja, kienet il-mozzjoni li għamil il-Prim Ministru nifsu f'Novembru li għadda. Il-Prim Ministru f'Novembru li għadda, b'rispett kollu, ġifieri jena hemm konna l-koll. Kienet seduta waħda fuq il-mozzjoni li hu mbagħad għamel bħala mozzjoni ta' fiduċja fil-gvern li ħadna id-diskussjoni f'sedu ta' għadna. Issa, jiena ħankunu ċari. Jien soqgħod nattakka arroganza biex arroganza, aħna mxejna u nerġejna f'dan ħażmisu, anzi aħna stess labna, inti taf li l-ħamis jiena qedlek, ħajja naraw xista jkun hemm ta' żvilupp biex niltaqgħu. U għad sa qegħdin hawnhekk. Mela qegħdin hawnhekk biex Niddiskutu u naraw nistgħux b'xi mod minnaħa tagħkom aħna lesti illi qed ngħidlek fisem l-oppożizzjoni aħna lesti illi ikun hemm ftehim kif sa nimxu fuq id-diskussjoni. Ġifieri qed nifhem illi inti qed tagħmel oppożizzjoni. Illa għaliex hemm ħin qasir. għad-diskussjoni dwar il-mozzjoni tagħna ta' sfiduċja, hekk qed nifhem jiena. Biex inkun korrett ma' dak li Ara, jiena qed mill-ewwel aħna m'għandniex eh. diffikultà biex niddiskutu l-mozzjoni ta' sfiduċja u qed tal-aħħar darba. Però issa qudiem il-kumitat m'għandniex biss mozzjoni ta' sfiduċja, għandna mozzjoni proċedurali. Sa jiena li qed ngħid hija li l-mozzjoni proċedurali għandna nqeduha għad-dibattitu nhar l-erba' li ġejjin fuq l-aġenda. L-ewwel item u niddiskutuha. Jiena qed ngħidlek issa, inti qed tgħid m'għandna l-ebda diffikultà li mmur għal dibattitu, għax għandna diffikultà aħna, però jiena qed imur oltre minn hekk, jien qed ngħid. Inti trid tmur għad dibattitu għax qed tara li l-ħin huwa qasir u xek, għax inti qed 75 minuta. E, e, e, biex inkun qed tifhem tajjeb. Jiena kkonstatajt il-fatti, mm. il-fatti huma daw. Illi jintom għamiltu dil-mozzjoni. Iva. Għamiltu l-mozzjoni. Proċedurali. Saw, saw. Jena kontet fl-ħar laqa. Jekk intom tagħmlu mozzjoni ta' sfiduċa, aħna għan edwa għad-dibattitu. Qed tagħdi l-ħaġa edha miniti dawnek. Edha miniti. Intom, issa, intom, ma dik il-mozzjoni ta' sfiduċa, zittu mozzjoni oħra ta' proċedura. Allora dik tiġi diskussa qabel il-mozzjoni ta' sfiduċa. Allora, l-erba, rridu diskutuha. U l-verità hi li fil-mozzjoni ta' sfiduċja, fil-tini mozzjoni li għamiltu, l-287, li dik proċedurali, hija mozzjoni li fiha intom qed intejdu li tridu talqu d-dibattitu. Fi żmien tliet sigħat li intom għamiltu li fir-realtà jiġu 75 minuta fuq kull naħħa tal-kamra. Infakrek ukoll, aħna laqdi, aħna laqdi. Ġifieri, infakrek ukoll illi il-Prim Ministru ma' dan Il-Prim Ministru ġejna u ġol House Business Committee u diskutejna ma'kom fuq il-fiduċa u menu kem tridu li namlu żmien u kien bil li jkun hemm tletzijat. Bil ma'kom, bil ma'kom. Li kuku rittu iktar ħin kien ikun hemm iktar ħin, però intom ma rittux iktar ħin. L-Onorevoli Għajlu Farrugia. Mela, issa qegħdin fil-House Business Committee, Ministru. Mela inti qed tgħid illi din trid illi tmur għad-dibattitu. Jieqed ngħidlek issa aħna man tal-Oppożizzjoni. Hemm din mozzjoni ta' proċedura. Jien lest illum fisem l-Oppożizzjoni illi naslu fi ftehim dwar kif għandna immorru għad-diskussjoni tal-mozzjoni dwar fiduċja. Anka ftehim ġifieri illi jitwessa l-ħin jekk hemm bżonn. Jitwessa ħin kemm hemm bżonn. Minħatakom kemm għandkom bżonn speaker, kemm ħajkolkom speakers, anke jekk irid nifqu tiċċekkja l-affarijiet tal-affarijiet tiegħek minn tal-gvern. Kemm ħajkun hemm kelliema, kemm eċetera eċetera. U lesti aħna illi illum biex ma naħlu ħin taħt fl-interess ta' kulħadd il-pajjiż qed jistenna li din tiġi riżolta. Eħu paċenzja, ħalli nispiċċa. Mela jaħjena qed ngħidlek, qed niftaħ iktar minn hekk. Mela il-mozzjoni ta' proċedura issa taħt il-regolament 287 Inżomma jetta bejens, biex jina nasal 15 ma'kom. Jekk trid, nagħmilek xelta tiegħek issa inti. Illi nasu fi ftehim. Għaj li għandi bżonn modo di dire, 20 sija ta' debattitu, u nittiskutu. Jien għandi bżonn sa' ta' sija ta' debattitu, ejn għeddu għedkom għedin, il-gvern għandu 35 membru, u kullħat ħejt kellem 40 minuta, dak iġu 23 sija. Mela, jiena, ġivi dak huwa l-massimu li wieħed jista' jew, taf li huwa l-massimu, Ladarba dil-mozzjoni qiegħda imressqa, allura trid tiġi dibattuta. Daqshekk, għamiltuha, il-pass tagħkom għamiltuh. Intom għamiltuh, il-pass ta' aħna hawn niġu intom l-aħħar darba għattu tkellimna fuq mozzjoni ta' fiduċja jew mozzjoni ta' sfiduċja. Alright? U jiena qed mod ċar, alright fl-ewwel qattijaj. Qed jiena les li niddebattih. Da intom injorajtuh kompletament, ma fdajtux u issa għamiltu mozzjoni li fiha ħriġtu bl-iktar mod qawwi, arroganti, antidemokratiku li fiha tridu bil-fors tal-qu l-affarijiet. Sakka imma tem dik il-mozzjoni fuq il-mejda, trid tiġi diskussa. Issa meta dik il-mozzjoni trid tiġi diskussa, aħna qed ngħidulkom anzi m'aħniex qed naħerbu minna, aħna qed ngħidulkom intom intu dik il-mozzjoni niddiskutuha mill-ewwel. Nar l-erba' nibdew biha. Min-naħa tagħna qed ngħidlek minn issa, jekk intkom tridu illi peress illi 75 jidilkom mhux biżejjed biex tibbatti. Għax qed tagħmel ħafna mossi, issa jaħodhom. Le le le le le, kompli, kompli, il-mossi mhux. Il-mossi il-mossi mhux. Din hija ċara. Aħna min-naħa tagħna Min-naħa tagħna qegħdin hawn fil-House Business Committee llum it-Tnejn, mela qegħdin ħafna qabel il-ġurnata tal-Erbgħa u l-Ħamis. Biex jekk intkom tajdulna, isma, din hija din hija eh, qasira ħafna għalina biex niddebattu, aħna rridu 20 sija, rridu 15 sija, rridu 12 sija. Ejdulna, u nibqgħu f'nasu ftehim. Ekk le, allura nifhu hemm hu. Nifhem illi. Intom, intom qed intom, intom ġejtu. Inkara nibża li li mhux għax ma nħallux id-diskussjoni għaddejja tagħma biex biex nirregolaw l-Onorevoli Msib Bonici. Tajb, ġivi inti tiġu hawnhekk bil-ponta tas-sejf li tridu il-mozzjoni bil-fors hawnhekk. Mbagħad tgħid li hawnhekk li tirtira. Da mhux xogħol, da mhux xogħol, iva mhux xogħol, mhux xogħol, mhux xogħol, le le le, mhux xogħol, ġifieri jiena anzi kont ċar mill-bidu miegħek. Mill-bidu kont ċar miegħek mill-bidu. Isma' fl-aħħar laqgħa xedna, edna m'għandniex mozzjoni hawnhekk ta' fiduċja jew sfiduċja. La darba dissir, u għedt anzi fil-laqgħa ta' qabel illi jkun żbaljat illi aħna nagħmlu l-aġġornament ta' dal kumitat mingħajr ma jkollna aġenda, però qed ukoll li jekk ikun hemm xi żvilupp niltaqgħu. U hekk għalhekk qegħdin hawnhekk għax intom għamiltu dawn iż-żewġ passi. Però issa intom mortu oltre. Qegħdin hawnhekk għax iva. għax se jaħtillaqa. Iva se jaħtillaqa, però però il-linja, il-linja ma dak li ddiskutejna. Issa hawn intom għamiltu pass oltre. Il-pass oltre huwa illi intom tridu torbtu id-dibattitu tal-affarijiet, ġifieri intom tridu jieħdu il-konsegwenza tal-aġir tagħkom. Il-konsegwenza il-konsegwenza tal-aġir. Dibattu intkom il-mozzjoni ta' sfiduċja. Le. Qed tagħmlu ma jimpurtax. Anzi, anzi, anzi, aħna qegħdin ngħidu. Intom għamiltunna żewġ mozzjonijiet, waħda ta' proċedura u l-ħra ta' sfiduċja. Ta' proċedura tiġi naturalment qabel, mhux qabel tiġi ta' fiduċja Allora, rridu niddiskutuha qabel l-oħra. Allora, ħan eduha għall-agenda, mux ovvja, mela mozzjoni, mozzjoni proċedurali, fjem mozzjoni proċedurali, mux nġi dibattuta qabel, ma nix għafejn. darba edha unek, u mela sa. L-onorevoli ġomit. Jib, mux soqt nitħol bil-proċeduri u bil-standing orders bl-affarijiet. Fil-każ l-ewwel mozzjoni li hemm minn dawk it-tnejn hija mozzjoni ta' sfiduċja. Mela allura dik hija l-ewwel waħda tiġi, ma mhux mhux se jidħlu teknikament, ma nix għalfejn jidħlu teknikament. Aħna hawnhekk minkejja li saru mozzjonijiet, saru affarijiet oħra, meta ġejna hawnhekk ġejna biex imbagħad niftehmu u d-diskussjoni meta ħassir u kif għandha ssir u biex nagħtu ċans kulħadd jitkellem. Dik il-mozzjoni It-tieni waħda saret, ovvjament, ċara u tonda raġuni fuq bażi illi meta l-Prim Ministru ressaq mozzjoni eh, ta' fiduċja, seduta ħa. Allura dika kienet indikata seduta u blebda mod u xejn iktar. Issa, barrek, ċara u tonda li kemm il-darba kien hemm diskussjonijiet għax mozzjonijiet normalment jieħdu seduta, hawnhekk niġu nitkellmu, niftehmu, U bat nżidu kemm hemm bżonnu dejjem nagħmlu, anke jekk ma kunix temna hawnhekk, imma meta tiftehmu barra u żidu d-diskussjonijiet. Mela, jekk huwa l-għan prinċipali tagħkom li tiddiskutu il-mozzjoni ta' sfiduċja, mela allura il-mozzjoni l-oħra hija irrelevanti. Ma nibżonna, għal raġuni jew ejja niftehmu numru ta' sigħat, niftehmu ġurnata, l-oħra iwaqquha m'għandix problema bħalma kien tamilt jiena l-istess sistema meta kont ressaqt mozzjoni ta' l-istess bħala u kienet raġuni ovvja għaliex ukoll meta kien hemm ta' divorzju biex ikun tista' tista' tersa ukoll il-proposta għal referendum u dika minn kelli kienet hemmhekk ta' proċedurali ma diskutajniex lilha l-ewwel ifrax kien hemm raġuni illi qed itkellimna f'dil-kamra u ftehemna data. U dawn iċ-ċirkostanzi huma l-istess. Mela niddiskutu, niftemu data, niftemu ħunijiet, kemm hemm bżonn, u ma nix għalfejn naħlu ħin iktar għax dika il-mozzjoni ta' proċedura hija propja li qed tgħid inti. L-oħra mhux dik għax mhux mozzjoni ta' proċedura, di mozzjoni biex nieħdu sentu ta' diskussjoni. Issa, dik il-mozzjoni ma nibżonna la sa se tiġi diskussa u niftehmu kemm hemm bżonn jitkellmu, m'hemm l-ebda restrizzjonijiet, tant ma hemmx restrizzjonijiet, mhux inbilli kif inti jasib forsi li nagħmlu restrizzjonijiet, ma rridniex nagħmlu restrizzjonijiet. Infatti l-kap tal-Oppożizzjoni propone nhar is-sibt tista' tibda tagħmel tnax sija diskussjonijiet tisib li għadda, forsi ma sax tista' tagħmluhom għada. Ma kienx hemm diffikultà jifieri, assolutament offrilkom. Konna lesti m'hemmx biex nara li mhux veru qed hemm xi mozzjoni ta' giljottina, sempliċement biex immexxu l-qudiem ħan ikklirjaw Din hi sitwazzjoni li l-Prim Ministru stess qed jgħid li hemmhekk li jew dil-ġimgħa. Mela insa il-mozzjoni l-oħra illi tgħid li niddiskutu seduta. Għala kemm għandkom bżonn. Għala meta rridu niddiskutuha. Dik ħallija taqa' bħalma waqgħet mozzjonijiet oħra li kienu saru. U niddiskutu. U ekku, dik qed tirreferi biex niddiskutu il-mozzjoni ta' sfiduċja, mela l-mozzjoni ta' sfiduċja ħan niddiskutuha, mela ma nagħmlux ħin. Għen niddiskutu l-mozzjoni ta' sfiduċja, għidli kemm tirtħin, għidli meta nintaw u dawn jis, dir situazzjoni. L-Onorevoli Kamera Subanici. Ġifiri, l-oppozizjoni ma tafx xini ta' għamel. Biex tifil mikrofon. L-oppozizjoni ma tafx xini ta' għamel. Ġifiri, għaw, intom, intom, għamiltu dil-mozzjoni proċedurali. Sawa, u issa intom triduna ninjorawa dil-mozzjoni. Ġifiri, intom għamiltu mozzjoni, għawnek, proċedurali. Biex intom, biex intom, tieħdu tieħdu ħsieb toħonqu id-dibattitu. U dan aħna nafuh li intkom qed għamiltu hekk oriġinarjament intom il-maskra tagħkom fuq di inkixfet mod mill-iktar ċar. Kien wara illi kien hemm fil-pajjiż ħafna illi intom battu reaġixxejt u għetu iva s-sibt ta' qabel, mhux is-sibt li ġej, is-sibt ta' qabel namlu ta' xil sija diskussjoni. Li kiku ma kienx la fil-poplu għall-ġir tagħkom, Kieku intom komdi ħafna biha dil-mozzjoni u bir-rispett kollu intom kontu tafu x'intom tagħmlu dil-mozzjoni u ma tistgħux tiġu hawnhekk u tajdu li injora ħalli hemmhekk bħalli kieku ma saritx. Jekk qiegħda hemm fuq l-aġenda, allura jiena fid-dmir bħala kap tal-kamra li qiegħda fuq l-aġenda u dak li se nagħmel. U jiena ġixxejt magħkom l-iktar mod ċar mill-ewwel anzi għamilt fuq l-aġenda żewġ manibil, snejn tal-edukazzjoni hija manibil u l-oħra tal-miżuri tal-istimi hija wkoll ma nibil u għedtilkom darbtej. It's a statement in itself il-għalax il-gvern intom għattu li mus jagħmel mozzjoni ta' sfiduċja, mus jagħmel mozzjoni ta' fiduċja. Il-gvern qiegħed żewġ money bills. Orajt if żewġ money bills qiegħed jgħid e, u intom tafu l-portata tagħhom. Il jekk kemm il-darba ma jkunx hemm il-kunsens fuqhom, għandhom il-konsekwenzi tagħhom. Minflok intom mhux talli tagħmlu mozzjoni ta' sfiduċa kif kelk għax diġà bil-fors kelkom da fraskom. Jiġifieri intom il-ħamis li għadda, il-mod ta' kif għax xejtu miegħi hija li kelkom diġà pjan prestabilit ta' se tagħmlu u sajna u issa nafu xulxin u kelkom pjan prestabilit ta' se tagħmlu u rittu sempliċement tiġu għaw għalih dal-pjan prestabilit. Issa għamiltuh, dak li rittu tagħmlu għamiltuh. Issa edinaw Irridu naġixxu fuqu. Issa jew intom tgħidu isma' hekk jew ma nistax jiena nħalli imma mozzjoni ta' dil-portata biex imbagħad wara xi ħadd jattakkani illi jiena ħrab tagħmel żgur. Issa qedem la darba qedem tiġi diskussa qedu għal ewwel fl-aġenda. Mela. L-Onorevoli Miss jiena hawnhekk hawnhekk ma ġejx biex nitkellem u niddiskuti ma' ħabib tiegħi il-politika partiġjana. Hawnhekk ġej biex nagħmlu x-xogħol tal-Kamra. U jaf illi l-poplu hemm barra din l-inċertezza kollha, żgur l-iktar ħaġa li ma jridx hija li nibqgħu ntawlu l-ħin. U kif qed jagħmel il-Ministru huwa sempliċement jilab mal-ħin. Issa l-istruzzjoni li għandu jimma interessani. Xien taf interessani biss? Illi l-poplu din l-inċertezza tiġi indirizzata mill-aktar fis. Jiena għedlu, Notwithstanding dik il-mozzjoni, dik il-mozzjoni kull rispett hija identika ma kif ħdimna fil-mozzjoni ta' Novembru, meta kien hemm il-mozzjoni tal-Prim Ministru. Però, minna ħatana, kifet fil-bidu tal-disseduta. Jiena lest li nidiskuti miegħu jekk irid, jekk ma jridx affarijiet tiegħu. Il-poplu mbarra qed jismana jaf il-logħba li qed jilgħab il-gvern. Jekk irid illi jkollu iktar ħin għad-diskussjoni, aħna lesti. Qed niltaqgħu għada, biex niltaqgħu l-Erbgħa, biex niltaqgħu l-Ħamis, biex niltaqgħu għal sal-Ġimgħa. Mhix problema. Jgħid kemm għandu speakers, jgħid kemm kemm kemm kemm għandu bżonn eh, nies jiddiskutu min-naħa tal-Parlament, parlamentari biex jiddebattu dan. Naraw kemm għandhom bżonn ħin, naraw kemm għandna bżonn aħna u nirranġaw U b'mad jekk niftehmu għalhekk kien ta' House Business Committee, jiena naf li għadu frisk, imma inti taf illi kemm il-darba ħna hawnhekk ġejna b'mozzjoni mbagħad meta naslu fiftejn mal-partijiet Norvi David Aġus ilu hawnhekk. Tajjeb, illi mbagħad naslu fiftejn, allura mbagħad nimxu skont dak il-ftejn u dak il-ftejn jorbot għalhekk qegħdin hawn, hawnhekk qegħdin bil-ġurija. Jiena lest Minna, u neġa najdlu, sta dikka kien t-deċidiet, nal-u għal di diskussjoni u nifqwem. Pero għana neġa għana mlaħħal darba. Illi jena lest, illi, illi ma nibqax nilabmu mal-ħin, lest illi l-poplu tiġi indirizzata, int naqbel mal-Prim Ministru li qal ejja naqtaw la rasa din dil-ġimgħa, issa għandu skalda, mhux skalda biex nħol. Mhux nitkellem fuq dibattitu partiġjan. Irrid nitkellmu il-fatti li għandna. Hemm dik il-mozzjoni ta' sfiduċja, il-mozzjoni li l-gvern ma ħass li għandu jagħmilha hu biex jagħmel għandu sfiduċja, tajni ħżmin biżejjed biex jagħmilha. Għaddew ġimgħat u bata il-kap tal-oppożizzjoni rajt li sow il-ġimgħa meta ddikjara fil-ħodu aħna ressaqna il-mozzjoni. U ma dik il-mozzjoni għandi il-mozzjoni proċedura. Issa kiet joqgħod jiddiskutu mozzjoni proċedura. Erba, dik affarijiet tiegħu, aħna aħna l-poplu qed ngħidu l hawnhekk illi lessi nasu fi ftehim biex jagħtu ċans il kulħadd fil-Parlament. Min irid jiddiskuti dil-mozzjoni ta' li l kulħadd jinsihom il-75 minuta, jekk irid 40 sija nagħmlu 40 sija. Iktar minn hekk. Imma qed ngħidu issa, iskemmi tajba dejjaf, mhux din l-ewwel opportunità niddiskutu din kien u paċenzja. Onorevoli David Aġus, din hija l-ewwel opportunità li kellna kif fil-fatt jiena tlabt illi niltaqgħu it-tnejn biex niddiskutu kif sa jimxu l-affarijiet. Grazzi, l-Onorevoli Carmelo Ara, l ħaġa aħna maħniex qed nilagħbu mal-ħin, anzi propju qegħdin navvanzaw kemm jista' jkun malajr biex niddiskutu l-mozzjonijiet li għandna. Sawa ġifieri di l-ħaġa li qed nilagħbu mal-ħin u rridu ndewmu l-affarijiet bl-ebda mod, anzi Qegħdin ngħidu kif kont qedtilkom fl-aħħar laqgħa li appena tagħmluha aħna niddiskutuha. Allura issa però intom eh, eh, sa jew l-oppożizzjoni taf x'inhi tagħmel, jew l-oppożizzjoni ma taf x'inhi tagħmel, mela l-oppożizzjoni qabdet u għamlet mozzjoni ta' proċedura. Issa tridna li dil-mozzjoni ta' proċedura li għamlet aħna ninsew. Allura l-oppożizzjoni x'qiegħda tibgħat messaġġ? Qed tibgħat messaġġ li huwa kontraindikat jiela bħal kap tal-Kamra il-mozzjoni illi jagħmlet ta' proċedura obbligat li rresaqha u hekk se nagħmel Novembru. Novembru l-gvern ma mhix minn da, anzi l-gvern ġi għaw ftiem. Li kieku intom ma għamiltux dal-mozzjoni proċedurali, Li kieku l-istess atmosfera kien ikonna illi nkunu nistgħu niftehmu ħin fuqha. Immintom sa għamiltu dil-mozzjoni u allura il-gvern xiħos, anzi il-gvern mhux talli mill-ewwel affronta s-sitwazzjoni u trid tkun ċara di. Mhux talli affronta talli l-gvern qal jiena qed inressaq żewġ money bills. Ara l-gvern ma ħarabx mir-responsabilità tiegħu, laqas ma ħarab mid-dibattitu u mid-diffikultà illi ikollu vot fuq Manibil, anzi ressa l-affarijiet il-qoddim. U allura f'dawk id-dibattitu, f'dak il-proċedura, allura kien hemm l-affarijiet moċċar jeti il-possibilità li kulħadd jitkellem. Issa titkellmu fuq il-possibilità illi kulħadd jitkellem, jien nixtieq nistaqsi. Intom, bir-rispett kollu, għalfejn għamiltuha din it-tieni mozzjoni il-287? Jekk intom diġà kellkom fraskom li tagħtu l-opportunità lil kulħadd biex jitkellem. Mela intom qegħdin tiġu hawnhekk f'dal-kumitat b'żewġ mozzjonijiet illi fil-fatt huma mozzjonijiet illi aħna bil-fors rridu neħdu konjezzjoni tagħhom u nimxu l qudiem Mhux vera li intom rittu li tagħtu l-opportunità lil kulħadd li jitkellem, għax kieku ma kontux tagħmlu għad il-mozzjoni, intom li rittu huwa illi anzi tillimitawh u għandna fatt Aw, issa, infimni, li kieku qed nitkellmu fuq l-intenzjonijiet, ngħid qed nitkellmu fuq l-intenzjonijiet, però għandna hawn dokument, dokument iswed fuq l-abjad. Tad dokument iswed fuq l-abjad sar minnkom u sar minnkom b'responsabilità, xinkella jien ma rix naħseb il-kontra, ngħid dan ma sarx b'responsabilità, sar b'responsabilità minnkom għax intom ma fdajtux Il-kelma li tajtkom il-ġimgħa li għaddiet, li jekk intom tagħmlu mozzjoni ta' sfiduċja u jiġi hawnhekk quddiem dil-Kamra, tersa għad-dibattitu. Allora jiena b'rispett kollu, ma intom mintomx qed tħallu li triq oħra, ħlief li nċaqlaq fuq din id-direzzjoni li nqeda hemmhekk mbagħad insegwu r-regoli u l-proċeduri tal-Kamra. Grazzi. Mr. Speaker, taf li meta diskuta l-mozzjoni ta' fiduċja l-Prim Ministru, Ftemna seduta waħda. Mela, ftemna. Mela, allura aħna maħna nibda filibustering billi għedna. Illi tkun seduta waħda, għedna aħna għax intrabatna fis-sens. Illi, isma, la qed nassumu, la il-Prim Ministru talab seduta waħda ta' fiduċja, allura ta' fiduċja tkun seduta waħda. Però blebda mod ma ma jfissirx illi meta niġu biex niddiskutu fil-Kumitat tax-Xogħol tal-Kamra ma nagħmlux bħal ma nagħmlu s-soltu. Illi jekk kunhom bżonn nżidu waħfet bħal daw. Dik hija r-realtà. Illum li qed jingħad huwa differenti minn dak li nagħmlu s-soltu. Ifri qed jilagħbu għall-gallerija, ifri qed jitkun sitwazzjoni politika meta s-sitwazzjoni qudiemna m'għandix politika, is-sitwazzjoni il-tnejn jaqblu l-oppożizzjoni u anke l-Prim Ministru jaqbel il-dirġi ma dik li rewa, Jiena min-naħa tagħna din għalli la fl-aħħar mill-aħħar il-Gvern qed jaċċetta illi jiddiskuti l-mozzjoni eh, ta' sfiduċja. Din nittirawha għax aħna l-wara kollox lejn kien li jiġi diskuss il-mozzjoni ta' sfiduċja. Mela din nittirawha u niddiskutu l-mozzjoni ta' sfiduċja. Issa jara meta niddiskutuha hija kemm bżonn għax dik wara kollox dik se twassal ma rridu nebda salima ma' ħadd. Irridu waslu biex issir diskussjoni fuq il-mozzjoni ta' sfiduċja. biex nikklinjaw l-arja li hawn. Iktar ma tkun kmieni, iktar aħjar kemm kif qal il-Prim Ministru u anke oppożizzjoni biex il-pajjiż neġgħu ndaħlu l-istabilità. U aħna dak iridu niltraw il-mozzjoni biex niddiskutaw immedjatament il-mozzjoni ta' sfiduċja. Dik il sitwazzjoni dik hija l-verità di law partiġanizmu f'dis sitwazzjoni qed ngħidu issa. Ma xejn li testa pajjiżna qed nitkellmu. U bħal ma nagħmlu soltu inti taf, Mr. Speaker, li f'dar komitat Dejjem sibna soluzzjoni biex l-affarijiet jimxu quddiem. Illum ġejna qed nagħmlu ċarotont minn kull ma kien jiġri l-affarijiet dejjem. Naslu soluzzjoni biex nagħmlu u naslu għal fejn rridu naslu. Aħna kulħadd qed jaqbel hawnhekk, rridu naslu biex niddiskutu mozzjoni ta' sfiduċja. Mela dak huwa l-prinċipali. Mela qbilna fuqu, mela nirtiraw il-mozzjoni tal-oħra li qed tgħid sudah u jien niddiskutu aħna nibdew diskutuha. Ora kemm hemm bżonn sedutu l-affarijiet. Ija, ta' sekk is-sitwazzjoni. Qed noħodha li qed nifhem li qed tiġi Jiena ovvjament qed ngħid nirtiraw ovvjament. Il għaliex hemm qbil u tiġa qbilna nafu. Li rridu niddiskutu l-mozzjoni ta' ta' ta' sfiduċja. Issa, il-mozzjoni ta' sfiduċja rridu niddiskutuha. Il għaliex niddiskutu ġimma raġuni li prim Ministru qal qed neħelsu għad il-ġimgħa il-Prim Ministru. L-Oppożizzjoni temmen qed neħelsu wkoll għal raġuni illi hija importanti li ma nibqgħux bl-istabilità fil-pajjiż, allura ma hemm bżonn nittraw. U f'dak is-sens qed niltirawha, qed niltirawha jifieri, għax se ssir diskussjoni. Id-diskussjoni ħassir kif irid il-Prim Ministru nagħmlu għad il-ġimgħa, l-Oppożizzjoni trid tagħmilha diġà biex neħilsu dan, allura fil-sfond li aħna niddiskutu l-mozzjoni din ġimgħa, nifhem uħinijiet u kollox, aħna niltraw. Ej, qed nispjega eżatt, spjegajt eżatt. Ħankunu ċari, għax Tajjeb ikunu ċari, hawnhekk ma għandna hawnhekk il-poplu irid ikun jaf iċ-ċkjarezza kollha ta' dil-proċedura. Mela, aħna les nirtirawha, immedjatament qed ngħidlek. Dejjem with the understanding biex ma nalabu maħat illi din tiġi diskussa dil-ġimgħa il-mozzjoni ta' sfiduċja. Hu paċenzja. Le, le, le. Inna kondizjoni. Inċ kondizjoni għandek moħħok. Le, le, jena qiegħed ngħid. Mhux il-mozzjoni hemm ta' sfiduċa. Le, permetti. Inti għandek żewġ mozzjoni. Sewa, għandek waħda ta' proċedura u għandek il-mozzjoni ta' sfiduċa. Sewa, issa, il-mozzjoni ta' proċedura. Intom qed tirtarawa inkondizjonatament. Jew intom tafu x'intom tagħmlu, jew ma tafux intom tagħmlu. Issa f'dal każ partikolari għamiltu dil-mozzjoni. Dil-mozzjoni għadha hawn. Iva. Għax intom l-arti rajtu għal laqqas ma arti rajtu wiex. Ħalejtu hekk. Qed ngħidlek, onorevoli Ministru, ħa ngħidlek, u paċenzja. Ħalli ma nagħmlux ħafna xeni għal xejn. M'għandekx appell, mhux sobja, aw biex nimxu, biex nimxu. Ma derda xejn hekk, ma ġara xejn, forsi eċitajtru. Eċitajtru. Ħanej, jiena li qed ngħidlek hija di, ħankunu ċari. Jien din il-mozzjoni ta' proċedura, tant aħna Aħna x'interessana? Aħna interessana din l-inċertezza. Din l-inċertezza. Xovja. Imma imma għalhekk ġejna hawnhekk biex naħmu, biex isir ix-xogħol. Aħna din l-inċertezza f'dal-pajjiż irridu indirizzawha. U naqblu mal-Prim Ministru dil-ġimgħa tal-għasa di. Però l-Prim Ministru ma qalx hekk tal. Le ma qalx hekk il-Prim Ministru. Għal għandu skal daħajn ħjed il-ġimgħa. Imma hu paċenzi. Allura jien issa issa allura ma laqgħet nifmu ħażin, ma il-poplu fehmu ħażin. Ma hux inċertezza l-Prim Ministru. Ma ġarax. Jena, mela ħalli. Dawar id-diskors. Mela, hu paċenzja. Ministru, hu paċenzja. Jena, jena, taqbel, ħanibdow minn emmek, ħan indirizzaw din mill-ewel. Taqbel din emozjoni dil-ġemanda tiġi konkluża? Kif? Ma sa tajċe, l-għura, ma tajċe, l-għura. Qed ngħidlek qed noffri nkella dak hekk inti m'intix taċċetta hekk qed turi biss biċċa rotond issa li qed tipprova tagħmel fil-bustering qed tipprova imma qed ħallejt qed titkellem. Trid tilgħab mal-ħin inti. Jiena ma interferija. Tilgħab mal-ħin. Mela, issa ħarġet l-animus biex jitkellem wieħed. Ma interferija ċejjen. Jiena nerġa' ngħid. Kif dejjem ikkollaborajt u dejjem wasalt Biex ġew diskussi l-liġijiet l-iktar il-liġijiet importanti għal lavorja qas kien hemm tliet ijiem kif jitolbu ir-regolamenti ifli biex jimxi l-Parlament. Dejjem wasajna fl-interess tal-Parlament. Illum qed joħroġ ċar. Il-filibustering u Li noħonqu demokrazija tiġi minnaħa tal-gvern żgur. Senna, neġa' qed il-mozzjoni għamilniha. Għal raġuni. L-wieħed l-onis kien jistenna l-naħa tal-gvern jagħmel il-mozzjoni. Ma miliex. Ma kienx ta' giljottina. Għamilna seduta u għalhekk għalhekk għax imbagħad niġu nitkellmu. Ma nix għafen nirpetu, ġejna għamilna dik il-mozzjoni edna bazata bazajnija, e bazajnija fuq seduta illi lqagħha l-Prim Ministru lilu stess bi seduta waħda meta ressaq il-mozzjoni ta' fiduċja, mela allura ma konniex qed nagħmlu giljottina xi bbażajniha fuqha. Xorta, xorta niġu biex niddiskutuha meta ħna niddiskutuha konna niġu hawnhekk fil-Kamra kif dejjem għamilna u hemmhekk minn hemm noħorġu niftehmu jekk għandix tħu ta' seduta, jekk għandix inneħħu, jekk għandix niddiskutu l-affett l-oħra u dejjem hekk għamilna. U dejjem wasalna. Illum jidher ċar. Illi l-gvern kull ma li jagħmel Fil-basser u xejn iktar. Qed noffrilu nerġa' tnejlek, qed noffri. Kif nagħmel dejjem. U dejjem wasalna f'dal-Parlament. Isma', għamilha fuq l-aġenda, ara kemm hemm bżonn kelliema, jiġifieri mhux kemm għamilha fuq l-aġenda u nitrawha immedjatament. Imbagħad, ara kemm titkellima, ara x'għandek bżonn, ara kollox u naslu, m'hemm diffikultà ta' xejn. Din hija l-proċedura Is-sistema li dejjem għamilna aħna din il-Kamra. Issa dejjem għamilna hekk. Kien hemm x'kien hemm hekk għamilna. Illum jekk ma jsirx hekk, jidher ċar li l-intenzjoni tal-Gvern hija fil-bastring biss u mhux l-interess tan-nazzjon u l-interess tal-pajjiż. Li nneħħu din l-istabilità kemm jista' jkun malaj. Kif qal l-istess il-Prim Ministru u anke l-ħadd tal-Oppożizzjoni. Għandna l-interess tagħna hu li naħħu din l-istabilità. U qed nofru, qed ngħidu. Għamilha fuq l-aġenda, tiġi rtirata immedjatament. Għal kemm tidu sigħat u naħdmu. L-onorevoli. Nofrulek id bħal din tarġolija. Għatibqa telab maħħa. L-onorevoli Kamil Punt punt biss illi kien għallimna l-profs eh, refalo li qiegħda. Filibustering meta xi ħadd joqgħod il-lablab fil-fojt, fit-tul, fit-tul, le, joqgħod il-lablab fil-fojt fit-tul u jaqbes l-40 minuta u jibqa' jgħid jgħid jgħid biex ma jħallix id-dibattitu tal-oħrajn isir. Jifieri da bedda mod mu Huwa il-prospett hawnhekk. Ġifiri, intom, jena qed noħodha li intkom se terterawa il-mozzjoni 700, jekk terteraw il-mozzjoni, ara, bispirtu, ara, bispirtu, nhar it-tnejn li ġej nibdew id-dibattitu. Ġifiri, jekk intom tridu, irterawa, irterawa, irterawa, ara, irterawa, mamlu li irterawa, mhux ħafna lob, ara, u l-mozzjoni 286, nibdew niddiskutuha it-tnejn li ġej. Mela jekk inti tara kemm il-deputat kemm Imma ma ħanik il-maksimum, ħanik il-maksimum. Iva, qed le, ħanik il-maksimum. Forsi jkollna xatit sija. Ejja, ġus, le, għanna zommu, le, ma għanna għasser temmu biħin. Taf, kif li dejjem irranġajna. Jena nwedek li nirranġaw kif dejjem irranġajna. Għana dejjem irranġajna, wedna per eżempju dit tkun lesta sena tlieta. Mela jgħan irranġaw. U din għana ġurnata. Il-ħin trid tkun lesta żgur. Issa jekk nibdew għall-ġimgħa u nispiċċaw għas-sibt. Jekk hemm żomma nagħmlu seduta fil-għodu fil-għaxija bil-lejl. Iva, ma jien niftehmu u nagħtu ndendere jekk kun hemm bżonn. Ejja nibdew nitkellmu. Nikkonsultaw u niġu lura. Nistenna. Ma nikkonsultaw. Nista' nikkonsultaw, ma nikkonsultaw għada nagħtu risposta. Għada. Le, le, għada nagħtu risposta. Iva, le, nikkonsultaw nagħtu risposta għada. Il-Ministru, Mr. Speaker. Il-Ministru qed jgħid illi jekk nirtirawha din tiġi diskussa it-tnejn. Sewwa, din għadu kif ħareġ issa, x'inha pressajtu. Mela, ħanaraw il-koll. Tajjeb flimkien. Jekk tistgħux naslu fi ftehim dwar meta għandi ġi diskussa. Tajjeb, aħna din ngħidu il-ġurnata tal-ħamis, skont il-proċedura, huma qed jgħidu t-tnejn, naraw ftit, nissospendu ftit, U naraw nistgħux nibqgħu. Ejja, ejja, nissospendu għal 10 minuti jew tajjeb għal 10 minuti? Għax qed qed jitla' biex jissospendi. Ejja nissospendu għal ħames għal Grazzi għan il-rezumi il-seduta. biex kulħadd ikun għamil konsultazzjoni tiegħu eh, l-Onorevoli Angelo Farrugia forsi jirt. Iva, Mr. Speaker, eh, il-Ministru suġġerixxa li din il-mozzjoni ta' sfiduċja tiġi diskussa tnejn. Issa ovvjament irid jgħidilna kif se naħmu. Anzi ġej, bir-risposta it-tnejn. Kif sa naħmu t-tnejn? Issa, ġifieri it-tnejn aħna, kif sa qasmu x-xogħol? Kemm ħajkun hemm speakers? Kellna kwarta ċans, nitkellmu ma' kif kemm għandkom bżoħin, kemm għandna bżoħin aħna. Mhux għalhekk isir house business committee, mhux hekk. Grazzi, L-Onorevoli Karmel Subanici. Ara, di hija mozzjoni ta' barra mis-soltu, hija mozzjoni ta' sfiduċja. Jiena allura ħan qiegħda għad-diskussjoni għad-dibattitu tas seduta ta' nhar it-tnejn u minn nhar it-tnejn nimxu l qudiem u nibdew niddibattuha. U mbagħad naraw minn hemmhekk. Ġifieri mozzjoni ħad tiġi dibattuta, mozzjoni ħassir u l-mozzjoni ħad titqiegħed għad-diskussjoni it-tnejn li ġej Mill-ewwel u nibdew niddiskutuha minn hemmhekk. L-Onorevoli Ġomiz. Mr. Speaker, taf inti illi f'dil-Kamra meta ġu diskutu dejjem nagħtu intender li anke jekk ma nkunx nafu eżist kemm se jkollna kelliema jew xi ħadd jew bħinijiet konna nikkalkula bejħet ieħor, nieħdu l-maksimum u mbagħad ngħidu isma' mill-għadiet tittalaq bejħet ieħor sa nhar Nagħtu ġurnata. Naħseb u naħseb illi din is-sitwazzjoni hija l-istess illi tafu ma tkellim kellim ma jiena minn ħatana lest illi jekk hemm bżonn, neħdu sija biss, ma jimpurtax biex tieħdu l-ħin kollu tagħkom, ma nix diffikultà, ma neħej. Ifri jien nassumi. Ilek nibdaw it-tnejn. Niddiskutu t-tnejn. Nibqu sejn it-tlieta fil-għodu fil-għaxija. Issa jiena mhux issa s'issa jifri mhux nixtiequ li li fġieħ biex inneħħu din l-instabilità li hawn, nixtieq, mhux jien biss nixtieq, jifri jixtieq kulħadd għax anke l-korp ikostitwit kulħadd jixtieq, neħilsu mill-aktar fis possibbli. Li jkun possibbli nikklirjaw din il-ġimgħa. Imma ejja nsibu t-triq biex nsibu u nipprova naslu. Biex nipprova kemm jista' jkun illi ma nħuqx problemi iktar biex naslu ħalli neħħu din l-instabilità. Allura qed ngħidu ora t-tnejn, nerġa' ngħid għalkemm ma naħsibx li hemm għalfejn it-tnejn naħseb li għandha diġà. Imma issa ejja mmorru it-tnejn. Imma ovvjament biex wieħed issambat jara l-affarijiet biex kulħadd ikun jaf fejjiet. U kif dejjem għamilna dil-kamra, allura ngħidu sma. Itna għatu għal inqas ngħidu sma sa tnejn fil-għaxija, pereżempju, nibdew fil-għoddu sa tnejn fil-għaxija eh, nagħtu kelma l-naqwa. Hekk ma nistgħux, mela nagħtu t-tlieta Illi nagħlqu t-tlieta bħalma għamilna dejjem u jekk ikun bżonn inżidu ħin iktar inżidu bħalma għamilna dejjem jiġifieri jiena mhu qed ngħid xejn differenti milli nagħmlu dejjem hawnhekk illi biex inżidu li hemm bżonn. U taf, jiena dejjem hekk imxejt, jiġifieri dejjem il-gvern ħallejtu jmexxi l-affarijiet, ftehemna bejnietna biex jitkellem, ma kienx hemm diffikultà, hekk l-affarijiet u hekk qed niġi nitkellem, jiġifieri mhux qed nipprova qed nagħmel xi ħaġa differenti, Din il-kwistjoni naħseb jiena illi it-tnejn nemmen jiena jekk nibdew mill-filgħodu sa flaxija hemm ħin biżejjed. Imma jekk jidhru m'hemmx ħin biżejjed u għadu jridu jikkonsultaw biex jekk hemm ħin, mela imma ejja niftehmu mela sat-tlieta fl-offsinhar jew sat-tlieta Inna nagħtu l-kelma illi iva tingħala u jittieħed il-vot. Mifri ma, mhux qed ngħid xi affarijiet jien ifiri. Veru qed ngħid l-affarijiet biex tara biex nimmexxu ħan L-Onorevoli Karmel Sabanik. Ara, Mr. Speaker, dija mozzjoni ta' ċertu portata. Mus se norbot jena u nil-limita il-kellima minn ħatana u minn irrit jitkellem fija. Għana nimxu mod differenti, aħna ħanatu l-spirtu tal-liberta li kullħat jitkellem kif iħoss li għandu jitkellem, ħan eduwa għad-dibattitu għal nar it-tnejn fis-seduta ta' fil-axija u nimxu minn emmek. Sambat minn emmek naraw kif nimxu u ma nimxux u nimxu minn dik il-pont il-qoddim. Għara l-mozzjoni tqedet fuq l-agenda u tibda tiġi dibattuta u nimxu minn hemmhekk. Mr. Speaker. Aħna qed nipprovaw nkunu prattiċi. Għalkemm maħniex naqblu li diħa qed mur tnejn, imma morna biex nimxu mal-gvern għax ħaneġġaw il-poplu għandu ġiem oħra inċertezza f'dal-pajjiż. Instabilità kontinwa, kontinwa, uninterrupted. Ma ġara xejn, il-gvern hekk irid. Issa morna nhar it-tnejn. Issa qed jgħid il-Ministru illi immorru għat-tnejn flaxija biex nagħtu l-libertà u naraw sa fejn ħanaslu. Jiena ħan nissuġġerixxi ġieħ is-sewwa biex kulħadd ikollu wkoll l-ispirtu tad-dibattitu ħieles. Illi immorru it-tnejn fil-ħodu. It-tnejn fil-ħodu inkomplu jekk hemm bżonn it-tnejn flaxija, Jekk sa tnejn fl-għaxija ma nagħlquhiex, inkomplu it-tlieta filgħodu, u jekk jaqqa' sa t-tlieta filgħodu ma nagħlquhiex, illessu sa tlieta fl-għaxija. Qed ngħid illestu għaliex? Għax kieku jitkellem kulħadd il-massimu, il-massimu min-naħa tal-gvern, hawnhekk min-naħa tal-oppożizzjoni sieħbi l-webġa ddikjara ovvjament illi aħna għandna bżonn sejħ, mhux hekk. Nieħdu sija, nieħdu sija żgur. Mela, jekk jieħdu il-kulħadd, jiġifieri il-35 members of parliament tal-gvern. Tajjeb, jieħdu l-40 minuta, il-massimu kif taf il-sinjora tiegħek eh, il-ħin, allura rridu 24 sija. Mela, aħna qed ngħidu biex naħħuha din l-inċertezza kif insomma ngħid, qed nagħti il-benefiċċju li jitkellem kulħadd min-naħa tal-gvern, kulħadd, kull parlamentari, bil-Prim Ministru, kulħadd. Allura nibdew minn filgħodu biex għall-inqas, għall-inqas, sal-għada fl-għaxija li tkun għalet. Nkunu għamilna ġiveri ġimgħa u ġurnata oħra ta' inċertezza. Però la jrid hekk il-gvern. Jien qed nipproponi issa la ġejt bir-risposta u tajtu l-kelma illi iva t-tnejn nistgħu nibdew, nibdew minn min filgħod, mis-sew ta' filgħod. Jina għal pozizjoni tiegħi ċara, ġifieri nibdew it-tnejn fis-seduta normali, fis-sitta u nofs, nibdew niddibattu di minn hemm il-qudiem, aħna maħna ħanamlu ebda sarima ma' ħadd fuq kemm jitkellem u fuq kemm ma jridx jitkellem u nimxu minn hemmhekk. U nimxu Biċċa biċċa 'l quddiem. Jiena ma kontx naf li se nsib lili nnifsi quddiemi dax-xenarju, xenarju ta' żewġ mozzjonijiet li mbagħad jiġu rtirati u mbagħad jinżammu mbagħad da. Ġifieri naħseb illi l-gvern mhux talli mhux qed jaħrab mid-dibattitu talli, anzi jrid jersaq lejn id-dibattitu, però jrid jagħti l-opportunità lil kulħadd biex jiddibattih fil-perkors normali tiegħu u ma nkunux limitati ġranet fil-ħodu fil-għaxija għatamburo battente. Namlu l-affarijiet kif għanna namluhom. Rispetta. Kull rispett. Kull rispett. Lejn is-sinċerità tal-affarijiet. Illum it-tnejn. Ta' qed jgħid. Illi aħna rid ma nagħmlu sarima ma' ħadd. Aħna qed nitkellmu t-tnejn hawnhekk. Mit-tnejn sas-seduta tal-erba' kieku kien ikun jaf il-gvern kemm għandu speakers fiha li. Xi problema li jaqbad kull kellim kull kull parlamentar tu titkellem fuq il-mozzjoni ta' sfiduċa għandha l-oppożizzjoni? Iva jew le. Issa, dan ma jridx jitkellem, mela dan irid itawwal. Il-gvern irid itawwal ġimgħa oħra. Aħna qed t titawwal dik deċiżjoni tiegħek. Immorru għat-tnejn. Illi issa b'kull rispett, Ġejna hawnhekk u tajnih risposta it-tnejn titmur it-tnejn. Issa ħa jgħidilna, nibdew mislu ta' flaxija. Biex ma nagħmel salima ħadd. Salima ħa tagħmel jekk tibda mit-tnejn fil-għodu int. Salima ħa tagħmel. Iva, ma proċedura Ġifiri ħanna għetnet. Eh, Għala punt ta' kjarifika biss, għax dawn ma tantx ikonna ċans nħarsu lej l-ordnijiet permanenti fuq dal-affarijiet. Et tiġbiddi l-attenzjoni l-iskrivan tal-Kamra li fl-artikolu 49 Pekkato li ma' ġew miċċeġ dak jiddeletta sow l-ordnijiet permanenti. Ebda membru mandu jitkellem għal iżjed minn 40 minuta fin wieħed u diskussjoni fil-Kamra ħlif fuq mozzjoni diretta ta' naqqas ta' fiduċja meta membru jkun jista' jitkellem għal sija. Iżda, uh, whatever. Et najda li għax anki jena, anki jena, et nirrinfriska. Et najda għal-gwida, mux biex eh, nfixkel diskussjoni, anzi, assolutament. Iżda waqt diskussa prima. biex nikkarifika. Ma ma tfattix għal jekk li sija. Niftehmu ma hemmx problema mhux dejjem la fett. Mhux mhux dak l-argument. L-argument huwa aħna illi nneħħu nneħħu nneħħu u le ma ħja. Nneħħu din l-istabilità minn hawn. Issa jekk nagħtu average ta' ta' sija kull wieħed, kemm jiġu l-ammont? Allura jiena kummet ngħid ah, qed inkun raġonevoli ħafna. Ma tistgħux tibdew is-sibt, ma tistgħux tibdew il-ġimgħa, ma tistgħux tibdew il-ħamis. Imma ma jistax kun il-pajjiż inħalluh hekk għall-ebda raġuni jekk iħalluh din l-inkwit, meta kulħadd qed jaqbel il-Prim Ministru qed jaqbel l-Oppożizzjoni qed taqbel il-korpi kostituiti qed jaqblu l-hawn l-instabilità, mela Ejja nikkunsidraw. Nerġa' ngħidlek. Ikkunsidra daqsxejn illi araw daqsxejn kemm se neħdu ħin bieħed u ieħor. Għandkom biżjed naħseb jekk jiena nissuspendu din il-laqa għal pitada. M'għandix diffikultà nissuspendu biex jikkonsulta, aħna nikkonsultaw, u nara biex niġu. Imma qed tkun taf il-pożizzjoni ta' kif inhi biex wieħed jipprova jasal, għandkom din is-sitwazzjoni fejnkom isma'. Araw kemm għandkom bżonn ħin, m'hemmx diffikultà. Nibdew diskussjoni fuq sejrin, nieħdu l-ħin li jkun hemm bżonn. Ma ma tistax ikun l-isma. Ma nagħtix ħin, ma nagħtix ġranet, ma nagħtix ma tistax. Ma tistax iħallu l-pajjiż hekk. U di allura is-sitwazzjoni dunna nkunu il-biċċa xogħol ikunu dunafu. Nagħmlu ċara u tonda. Ifri, tafu tikkalkulaw, tafu kemm hemm kelliema u nafu li vera nistgħu nagħlqu tlieta kif dejjem ħdimna bil-prassi f'din il-kamra. Dini il-prassi li għamilna f'din il-kamra biex naslu l-affarijiet. Din hija s-sitwazzjoni, ejja nissospendu ħalli jitkellmu jaraw kif nistgħu naslu, aħna minn ħatana naraw għax wara kollox jiena qed nitkellem dawn l-affarijiet, imma jiena biex nasal qed nipperswadi wkoll. Imma nemmen illi bħalma għamil dejjem illi illi meta diskutejna hawnhekk wasalna għax dejjem kellna eh, quddiem għajnejna illi nmexxu il-Parlament quddiem, naħseb dawn l-affarijiet jisiru wkoll. U għalhekk jiena qed nitlob nitlob għajn nissuspendu. Jekk mhux sada, ħana tu sapetada. Għax forsi sada tkun daqshekk imma sapetada wieħed għandu jagħmel kuntatti li għandu jagħmel l-affarijiet, qed tifhem. Naħseb illi jiena dinja xi ħaġa raġonevoli veru fl-interess tal-pajjiż. Taf xi ngħid. Mela, evitajna, Mr. Speaker. Evitajna issa biex nimxu illi ikun hemm limitazzjoni tad-dibattu. Mela. U aħna naqblu, anzi għedna, ejja ħanimxu. Ħarġet il-proposta minna tal-gvern illi dil-ġemma jixtieq jevita id-diskussjoni. Għax tixtieq tevita, mhux għad imma ħu paċenzja. Mela, jien mhux qed li jiena qed ngħid Hawnhekk kif żviluppa d-dibattu dal-kumitat. Aħna ħan niltaqgħu l-erba' l-Parlament. Kien hemm proposta għal ħamis. Offrejnilkom anke jekk tridu qabel. Offrejnilkom il-ġimgħa. Is-sibt offra il-kap tal-pożizzjoni il-ġimgħa l-oħra. Issa, ħammorru għal ġimgħa oħra, bħallu ġimgħa, it-tnejn. Tal-inqas, tal-inqas, il-popli tkun jaf, tal-inqas, illi ħanajdu isma. Din, Ejjew niftehmu issa kemm ħajkun hemm kelliema. Nitkellmu dil-ġimgħa li ltaqgħu daqsxejn il-lunja għada. Anke hemm il-tema jiddispożi sa l-erba tagħla. Hemm biżejjed biex jitkellmu għandna bżonn membru parlamentari. Għandna bżonn 30 sigħa ta' diskussjoni. Ok, niftehmu norganizzaw is-seduti u nimxu. Dak li qed ngħidu ta' Imma xfija, xfija diffi. Mux dejjem ħdimna ħna. Jena b'rispett kollu, jena sa' jena xejn ta' ħaddu zgomi, jena għademna. Ġifiri, jekk kemm il-darba, u din hija mozzjoni ta' portata. Għadin hija mozzjoni kuħat qed jistenna l-eżitu tagħha. Mela ejja, ħanna tu, qed nemnu, diskussjoni ħielsa totali. Kull minn titkellem jitkellem, qed sija, u x'qededu sija, taħt l-ordinanza 49. Jew sija. Mela, jekk hemm 35, 35 sija. Rridu 35 sija, jaħduha, imma niftiehmu. ħalli din tiġi deċiża l-iktar mod ċar u bl-iktar l-iktar mod espedanti kemm jista' jkun. Diġà ħantawlu żejjed il-poplu hawnhekk il-gvert jgħidlu jien dil-ġimgħa ħaneġa ħallik inattesa. Dan hu l-messaġġ. Issa jekk maqqas fuq din ma niftiftehmu, il-poplu jifhem kollox. Grazie, non è veli farm Iva, għara, jina mandi xejn iktar xejn zid ma dak li għed, li għedu għal nar it-nejn, għad diskussjoni nfakkar, right? illi l-spirtu li biħġejt jiena għaw il-ħamis kien spirtu illi fieħ jiena provajt mill-ewwel nasal għall-affarijiet. Minn flok kien sib hawnhekk mozzjoni ta' giljottina. Mr. Speaker, issa l-mozzjoni ta' giljottina Il-mozzjoni ta' Giljottina Mezzjoni ta' giljottina, għandkom kelkom tirtirawa, iva, iva, kelkom tirtirawa, iva, nista nitkellem, jena, jom nistax nitkellem. Ah, allora, għallin nitkellem, jena, nitkellem, najt li għandi nejt, un bat inti li għandek nejt, u ġivini nitkellem, issa naraw, jien marriċ nil-limita blebda mot id-dibattitu, u rajt, u għet mill-ewel, u marriċ, marriċ li jena, inkun, marbut, fuqa, bħalma inti provajtu. Torbtu idejna. U rajt ġifiri aħna rridu ikonna il-libertà kollha illi l-membri tal-Kamra tan-naħħa tagħna jiddiskutu u jgħidu l-affarijiet tagħhom. Allora nhar it-tnejn edu fuq l-aġenda din sabiex kulħadd kull min irid jipparteċipa xista jkun hemm, min ma jrid jipparteċipa, ma kull min irid jipparteċipa jista' jingħata l-libertà li jipparteċipa. U dik se tkun il-linja tagħna li nimxu l qudiem fuqha. All right, Mr. Speaker, ġifiri hija ċara u tonta. Waħna qatt ma rrifjutajna li niddiskutu mozzjoni ta' sfiduċa, anzi dejjem qed mod mill-iktar ċar illi rrid niddiskutuha. Grazzi. Mela, neġa' ntenni. Naħseb illi ħin biżejjed biex jitkellmu Biex biex jitkellmu hemm qed nindikaw ċari fil hemm qed ngħidu biex jitkellem kulħadd ma tinżommu l-ħadd li jitkellem. Jekk wieħed jikkalkula il-ħin li wieħed jieħu l-massimu il għaliex tajb li nfakkar illi dejjem kemm indikazzjoni speċjalment minnaħa tal-gvern fuq Mhux dak il-ħin li qed noffru, li qed ngħidu li għandu jkollu jitkellem. Dejjem kienu jgħidu li l-ħin għandu jkun differenti u jkun ħafna inqas minn dak l-affarijiet. Aħna mhux qed ngħidu li mmorru inqas, anzi qed ngħidu aħna over and above dak li jgħidu l-standing orders, għalkemm l-opinjoni u anki meta kien hemm proposti għall-emendi tal-standing orders illi fosthom daw il-proposti ġew mill eh, l-President Emeritus, fejn dik wkoll anke diskussjoni tal-ħin għandu jonqos. Imma aħna qed nikdeb jifieri jien ma. Qed ngħid il-verità jifieri. Dak huwa għamilhom ħin, ma mettit ngħid, ngħid għamilthom jien. Eh, le, Mr. Speaker, minn għamilom, Mr. Speaker, minn għamilom, minn għamilom proposti. Kulħadd jaqbel magħha, speċjalment min-naħa tal-Gvern għandu naqsu l-ħin. Min-naħa tagħna wkoll wasalna illi daħħalna l-prassi illi ma jitkellmux iktar minn 40 minuta fil-bad bdew jitlu dawn fil ma jaħtux xifri mhux qed insemmi dawn ma fatti. Imma nerġa' ngħid mela allura kontrolli ta' ħin tiġet ngħidu aħna nindikaw ċar bl-ebda mod ma jdu nikkontrollaw il-ħin. Imma illi xi ħadd issa jipprova jew vantaġġ politiku mhux jara l-interess tal- eh, tal-pajjiż bis-sitwazzjoni li qed ma naħsibx li għandha tkun. U bħal ma għamilna dejjem b'din il-Kamra, dal-Kumitat, dejjem wasalna. Rajna li kuħat ikollu dritt, ikollu xas jitkellem, u umxejna. U hekk qed ngħidu aħna ngħidu għala. Mela ejja, il-natu dritt il kulħadd li jitkellem ikollu ħin. Imma meta wieħed jikkalkula kemm maksimum ħin jieħu jifri, mhux kont tista' nigodas, kemm wieħed jista' jieħu nikkalkulawhom u nagħtu iktar ħin minn fuq hekk u ngħidu mela allura hekk se nibdew it-tnejn filgħodu. It-tnejn filgħaxija trid tibdew issa t-tnejn filgħaxija ma nafx naġu ma qed tibdew mela ħa nibdew it-tnejn filgħaxija. Imma tibdew it-tnejn filgħaxija. Mela t-tnejn filgħaxija ibqa' se jasax ħin trid, għandek it-tlieta għandek it-tlieta tibqa' se jasax ħin trid, mela allura nistgħu ngħidu illi jekk hawn veru da tajba, jekk hawn veru da tajba. Illi l-erba' tingħalaq. Arawha daqsxejn, kunsidrawha. Issa qed naħseb li li qed inkun veru raġunevoli. Veru qed nara li l-interess tal-pajjiż. Nerġa' ngħid, il-korpi kostitwiti, il-Prim Ministru, l-Oppożizzjoni tħoss li dil-ġimgħa għandha taqqa' taf l-interess tal-pajjiż, imma jekk wieħed ma jistax jasal allura wieħed irid jara biex jipprova l-affarijiet jara kif jasal. Issa qed nofri di. Mela hija nissosplendu Mr. Speaker. Jew niltaqgħu għada, jew niltaqgħu l-erba' filgħodu. Nara fuq din proposta li qed ngħid jien. Nara x'feedback niġu. U nitkellmu hemmhekk dik inhar filgħodu. Naħseb iktar minn hekk, ma nistax ngħid. Jekk minn hemmhekk nitkellmu. M'hemmx diffikultà. Grazzi, ma nafx. Għandu xejn iktar xi nżid. Nhar it-tnejn fil-għaxija u nimxu minn il-qudiem. Aħna ma nistgħux norbtu il-min jitkellem u ma jitkellimx. Limitazzjonijiet ta' Mux qed norbtu. Iva, mux qed tgħidli, qed tgħidli. Norbot iż-żmien illi fiha ssir id-diskussjoni. Jien ma rridx limitazzjoni ta' ħin. Jien rridha tiġi diskussa, qed li rridha tiġi diskussa, qed tilkom qabel jekk issir mozzjoni jew ta' fiduċa jew ta' sfiduċa ħad tiġi diskussa, intkom ma fdajtux, għamiltu mozzjoni oħra biex tipprovaw torbtu l-affarijiet. Illum, għal-grazzi tal-la, iċċaqlaqtu minn dik il-pozizjoni u rtarajtu dik il-mozzjoni, però issa jena nhar it-tnejn irrid li tibda diskussa din, tibda diskussa bliktar mod liberu biex il-membri li jridu jieħdu sem fid-dibattitu jkunu jistgħu jieħdu sem. U ma jkunx hemm limitazzjonijiet, ma jkunx hemm giljottini, ma jkunx hemm eh, mażri maħal in-nies. U paċenzja. Waqt li inti qed tagħmel hekk li jiena qed nifhem sissa, sissa. Għax ovvjament qed inħalli diskussjoni għaddejja għax intom tikkostitwixxu dan il-kumitat li jiena qed nippresjedi imma fl-aħħar mill-aħħar intom li tagħmlu deċiżjonijiet tagħkom. Jekk inti qed tgħid li dina tippreżenta tnejn, L-erba għanna bżon agenda. Ġifiri, jena għet nifem. L-onorevoli Karma Subbani. Nibdew l-email tal-mamata Francis Zamedemek li m'għandix diffikultà. Hemm xi wkoll qbil fil-kumitat tal-audit illi konna Hawnhekk irid nirrapportaw fis-sala. Mela, jekk mela. mela Tal-isporti. Sajdulu. Tal-trasferiment ta' proprjetà. Ġifieri nar l-erba' nagħmlu dawn, alright, ġifieri dawk it-tnej tal-edukazzjoni u jekk il-lestu tal-edukazzjoni namlu l-mizuri tal-estemi u qabel namlu di tal-uniform eżami d-dimek, un-bat fil-komitat tal-audit Kien hemm diversi mozzjoni, kien hemm diversi allokazzjonijiet ta' postijiet li fih iż-żewġ naħat tal-Kamra qablu fuqhom, ġifieri xirrid nagħmel fiha dik nirrapport tal-Kamra. Wara li iva, rapport tal-partiġi fuq l-aġenda. L-Onorevoli Ġomit. Jiena qed nitlob li l-Kumitat ġie sospiż. Jintaqana l-erba, kemm bżonn jew għadek, irdu għada, biex fuq dik li għandi kemm tkellimt jiena Wieħed jista' jikkonsulta, naħa ta' nikkonsultaw. Eba, il-partiti kollu, għamin, naħa tagħhom żgur, jikkonsultaw biex jaraw daqsxejn kemm għandhom bżonn ħin. Ma naqblux aħna. Ma paċenzja, ma taqblix, imma aħna qed nagħmlu proposta importanti fl-interess, fl-interess tal-ispirtu li kulħadd ikollu dibattitu ħieles biex norganizzaw għall-inqas mit-tnejn kif sa timxi l-andament tal-mozzjoni ta' sfiduċja. Biżejjed il-poplu Malti hawn ġabat sinjal li qed ngħidlu oqgħod hemm stenna għax il-veri li tibqa' tistenna. ċarissima qiegħda. Ċarissima. Ċarissima. Il-poplu Malti qed tgħidlu inti Ibqa jent ma nafx fejn inti u ostenna. Waħna qed ngħidu l-usba. Ejja naslu fi ftehim. Ejja naslu fi ftehim. Ejja ngħidu issa l-għaddi li tibda tnejn lest nimxu bit-tnejn. Però l-inqas għidilna kif fatanna. Eh, just sekondi, Mr. Speaker, fuq il-mejda għaw eh, mikrofon, għaw apparat, għat eh, jirreġistra, ġifiri. Le, tinsaqsi ta' minnu, nistan saqsi ta' minnu. Ma tistax tuża hemm xedu ħlif dak li hemm fuq li xandar. Rajt ġifiri ma tistax tuża affarijiet affarijiet oħrajn. Ħanajlek. Jina u għetlu ġobkom darbohra informawna. Nimxu bil-regola tal-ugwaljanza stretta fi kwalunkwe każ jekk qed tisma' dak dak li jingħad. U qed tissemma fuq l-audio file fil ah, Mr. Speaker, jiena m'għandi xejn iktar xi nżid fuq l-affarijiet, aħna bħala gverna minna l-pożizzjoni tagħna mill-iktar ċara l-ġimgħa li għaddiet, ma kellna ebda diffikultà li niddiskutu din mozzjoni la darba ġiet ippreżentata u qegħdin nimxu fuqha. Ġifieri issa nibdew nhar it-tnejn nibdew niddiskutuha, naraw x'għandna u x'm'għandniex kellima Jien Mr. Speaker, minn ħati ngħid li aħna ta' ma wasalna xejn qed nitlob biex nissospendu ħana r-reazzjoni tal-naħa tal-gvern u jiena f'dil pożizzjoni għadni li jiena ma konkludejt xejn, għadni assolutament xejn. Assolutament. Xejn, nistenna illi neġen ta' laqa biex inkomplu biex naraw is-sitwazzjoni. Minn hemm imbagħad naslu x'sensu. Le, le, le, le, le, mhux qed naqbel. Jiena qed ngħid le. Jiena qed ngħid illi il-laqa tal-Kumitat tkompli darb'oħra ħalli naraw fiex se naslu. Kif sa Imma jiena tnejt ċar, dik is-sitwazzjoni. Eh, ara, ara, hija ċara s-sitwazzjoni. L-erba' għandna din l-aġenda u tnejn għandna din l-aġenda. Sa nimxu l qudiem minn hemmhekk. Dak il-pozizjoni tiegħek. Il-pozizjoni ta' il-pozizjoni tagħna hija Mr. Speaker. Jien nitlob li l-laqgħa tisospendu dil-laqgħa dak li se jsir l-erba u dak li se jsir it-tnej. Dak li se jsir it-tlieta u l-erba jista' jkun li konna bżonn nerġgħu niltaqgħu. Ġifieri aħna it-tnejn nifsu nistgħu fl-arja. Permetti, permetti. L-affarijiet ma nix, di tiġa l-axħar darba, Nipposponu laqa mingħajr aġenda. Le, Na, isma, iva, naf, naf, u jina qed nagħmel iċ-ċertezza tal-affarijiet għax il-ħabib tagħna, ħabib tagħna fuq naħal oħra qed jgħidu li aħna qed nġibu l-inċertezza u dak le, qed ngħid nistabilixxi b'mod iktar ċar illi qegħdin natu ċ-ċertezza. U ċ-ċertezza tajta wkoll il-ħamis tal-ġimgħa li għaddiet, però ma ridtux tisimgħu intom għax kelkom fraskom affarijiet oħrajn li se tagħmlu. Issa, hemm diċċertezza, ġifieri aħna. Lek irid intawal intawal, però ma jgħidux qed intawal, inti taf li jiena kont avukat il-qorti u kapaċissimu intawal, però m'iniex qiegħed intawal, anzi qiegħed nagħmel affarijiet kif għandi nagħmilhom u malajr. U allura miex qiegħed intawal. Għalhekk jekk irid intawal kapaċi u inti taf, daqsi li jiena kapaċissimu biex intawal. Rajt però minix qiegħed intawwal, qed nagħmel mill-iktar ċar l-aġenda. L-aġenda hija di. Issa minn hemmhekk nimxu l qudiem Mr. Speaker, u ħadd ma jista' jgħid li mhix mozzjoni li jkun hemm min ikun interessat li jitkellem dwarha ta'. Ħan nistaqsi biss. Ħan nistaqsi ħan nistaqsi ħan nistaqsi biss. Titkellem ma' xar minuti. Permettu. Ħan nistaqsi. Ma jitkellimx ma jitkellimx. Grazzi, grazzi. Ħan nistaqsi biss, permettuli. Jekk taħsbux li hemm bżonn li niltaqgħu it-tnej, ġifieri meta nkun għax issa jiena għandi qudiemi l-erba' u tnej, ġifieri jew l-aġenda hija ċara. Ejn nibdew niddiskutu nhar it-tnejn u nimxu minn hemmhekk, Mr. Speaker. L-erba, l-erba, l-erba tal-edukazzjoni. Nifhem l-erba u tnej, qed ngħid. L-erba tal-ġimgħa Mr. Speaker. Mr. Speaker. Mr. Speaker, ma dak inti kollok setja aġenda, aħna ma setjajna xejn, na xejn hawnhekk. Aħna jiena qed nibqa' ngħid, jiena lilu proposta, għamiltlu proposta biex jiġi risposta Kif għedt jien, biex jitkellem kulħadd mhux kif qed jgħid hu, biex nagħtu l-ħin, anke jekk jieħdu siegħa u nofs kull wieħed. Jiġifieri ara fejn morna. Ara qatt xi darba ħa xi siegħa u nofs jekk mhux xi ħadd għamel xi liġi u mbagħad naqsuha għax huma stess qed jgħidu li qed jaħlu ħafna ħin għal xejn, jiġifieri anke dik nikkonċedulhom siegħa u nofs. Lest nikkonċedilhom. Nibdew nibqgħu nispiċċaw. Imma jgħidulna jikkalkulaw kollox meta meta tingħalaq. Issa, dik qed nistenna jien allura sakemm nieħdu risposta minn hemmhekk, jien qed titlob illi il-kumitat għandu jiġi sospiż u għandu jintaqa' l-iktar tard, l-iktar tard l-erba' sa' ofsinhar. Issa dak hija proposta tagħna. Naħseb iktar minn hekk, iktar ferm minn hekk fl-interess tal-pajjiż naħseb ma jistax inkunu. Jekk irridu veru nsibu soluzzjoni, naħseb ma dik il-pożizzjoni. Ifimni, jiena bħala l-persona l-president dan il-komitat, qed ngħid biss li jekk issa ovvjament e, il-kumitat jiltaqa' biex naraw nistgħu ġastu għalftejn. Ġili ma nistgħu ma ġastu għalftejn u għal-prerogativa tal-leader of the house li jagħmel l-aġenda. Imma apparti minn mitti taf ukoll Mr. Speaker. Apparti li veru ma ftemniex kemm il-darba ġieli, imma bat taf li jkunu da saru diskussjonijiet u abbokkamenti wara. U taf li jekk isiru abbokkamenti wara. Allura mela jien qed tagħti dak iċ-ċans illi għalhekk kienet ngħid illi sa tlieta sada flaxija jew l-erba' f'nofsinhar. Biex dak hemm bżonn isiru dak l-abbokkamenti, isiru wkoll. Qed naħseb iktar minn hekk, mhux qed ikun ċar jien l-affarijiet. Jien qed nifhem għal intom m'intkomx oġġezzjoni li nhar it-tnejn nibdew niddibattuha. bi azzjoni kontra għadna xidna niddiskutu għad il-ġimgħa. Illi nibdew it-tnejn. Imma sinti qed isir din proposta biex nikkonkludu kif salaħmu. Eh, din hija kollha. Eh. Issa spika naħseb li kellna ngħidu qednieh m'għandi xejn iktar xi nżid. Nhar l-erba' hemm fuq l-aġenda tal-affarijiet Jgħidulna isma' illi dana sa nhar il-Erbgħa nagħlquha sa nhar it-Tlieta tingħalaq u jittieħed il-vot. Aħna dak qed nitkellmu, ma jridu nikkontrollaw xejn, jissaraq għal kemm għandhom, jistgħu jibdew jiddiskutu minn għada. U jibqgħu sejrin sa nhar it-Tlieta tal-ġimgħa d-dieħla jekk iridu. U jgħidulna li mal-Tlieta jarquha. Ħalli neħħu din li qed jiġri fil-pajjiż li kulħadd qed jagħmel dak ara qed ngħid, tara kemm għandhom jifekkedu jibdew għada, niftqa għada ta' għandhom sa nhar it-Tlieta l-Erbgħa. uh, way, way forward anki iktar minn dak li propost mill-leader mil, mil, mil, mil, mil of, of the house. Uh, sena ġorna għal data illi għal data oħra mhux qed nifisha bħalissa. Grazzi.